وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فأشراط الساعة هي علاماتها التي تسبقها وتدل على قربها ألمس قيامة نزل ni hukitangulia kiyama ni zile alama ambazo zinajulisha juu ya kukaribia kwa kiyama وهذه الأشراط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها na hizi alama ambazo amezibainisha mtume sallallahu alayhi wasallam na akazitolea habari yajibu al iman biha wa tasdiquha ni wajibu kuziamini na kuzisadikisha لأنها صادرة عن الصادق المصدوق kwa sababu alama hizi zimetoka kwa mkweli anayesadikishwa na wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala walimanu biha na kuziamini alama hizi dakhilun fil imani bil yawmil akhir hilo linaingia kwenye imani ya kuamini siku ya mwisho ayuha an-nasu ibadallah yafahamu baadhi an-nas wanaelewa baadhi ya watu uelewa wa kimakosa من كون الشيء من علامات annahu mahdhurun محظور وممنوع ya kwamba kitu fulani kikaambiwa kitu hicho ni alama miongoni mwa alama za kiyama anadhani mmoja wa waislamu anafahamu kimakosa kwamba kitu hicho kimezuiwa na kimekatazwa والامر ليس كذلك نجامو هلكو هivyo امسمع الامام النووي رحمه الله تعالى فانه ليس كل ما اخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعه يكون محرما او مذموما سيكويلي كما كلا امباچو amekitolea habari mtume sallallahu alayhi wasallama ya kwamba kitu hicho ni miongoni mwa alama za kiyama kwamba eti hicho kitu kitakuwa ni haramu kimeharamishwa au kinazungumzwa vibaya na sharia fa inna taqawul ar-ri'a'i fil bunyan kwani hakika wachunga mbuzi waarabu ambao wametoka kwenye hali hiyo yao ya uduni kuja kwenye hali ya leo ya kwamba wanashindana katika kurefusha majengo fa inna tatawul ar-ri'a'i fil bunyan jambo hili wal mali na mfumko wa mali mali zimefumuliwa mali zimezagaa mali zimekithiri hii ni alama ya kiyama wa kauna 50 imra'atan lahunna qaymun wahidun wa kauna 50 imra'atan lahunna qaymun wahid na tendo la wanawake 50 ya kwamba wako chini ya uangalizi wa mtu mmoja ليس بحرام بلا شك فإن هذا ليس بحرام بلا شك بها يوتي سي حرام وإنما هذه علامات هزن علامة زقيامة والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك نعلامة حيجيكي وشرطي لا يوتي كتكهايو بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره والله أعلم بل إن إنويز إكاواني ألامة يا خيري إنويز ألامة إكاواني ألامة يا شاري إنويز ألامة إكاواني ألامة يا إن إنويز ألامة إكاواني ألامة يا حرام إنويز ألامة إكاواني ألامة كن يجب الواجب وغيره na yasiyokuwa hayo wallahu a'lam haya maneno ya al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ayuha nasu ibadallah alama za kiyama ahlul ilmi wanazigawa sehemu kuu mbili asharatun sughra wa asharatun kubra alama ndogo na alama kubwa na alama ndogo zimegawika sehemu kuu tatu alamatun waqa'at wa alamatun waqa'at mabadi'uha wa alamatun lam taqa' alama ambazo tayari zimeshatokea alama ambazo zimetokea lakini mwanzo wake na alama ambazo bado hazijatokea ama alama ambazo tayari zimetokea ni kutumwa kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na dalili juu ya hili ni hadith aliyepokea al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim kutoka kwa Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema mtume wetu alayhi salatu wassalam bu'ithtu أنا والساعة كهاتين وقرنا بين السبابة والوسطى أنا سيما الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام نمتوموا ميمي نقيامة تكوهيفي نمتوموا ميمي نقيامة تكوهيفي وقرنا بين السبابة والوسطى na akakutanisha vidole viwili kidole cha shahada na kidole cha katikati uwazi uliopo baina ya baina ya vidole hivi viwili sehemu hii baina ya hapa yani kidole hiki kifikie kidole hiki sehemu hii ndiyo nafasi ndogo iliyopo baina ya ujio wa mtume alayhi salatu wassalam na kuja kwa kiyama kwa hiyo kutumwa kwa rasuli alayhi salatu wassalam ni dalili ya kiyama kadhalik katika alama ambazo kwamba tayari zimeshatokea ni kupasuka kwa mwezi anasema Allah subhanahu wa ta'ala اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر اقتربت الساعة أي آن أوانها وحان وقت مجيئها كمكاربية قيامة ومكاربية وكات وفتكية قيامة وانشق القمر نموزي ومبسوكا نعم ولبسوكا baada ya makafiri wa Makka wakadhibishaji wa kumkadhibisha rasul alayhi salatu wassalam walipotaka dalili ambayo itabainisha ukweli wa yale aliyokuja nayo mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika khawariqul adat tuoneshe jambo Muhammad tukuamini achana na maneno Muhammad tuoneshe jambo la kimuujiza akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaoneshe muujiza huo kupitia mwezi akaashiria kwa kidole chake kuashiria kwenye mwezi mwezi ukapasuka pande mbili upande wa kwanza ukawa juu ya jabali la abi qubais wanaona makafiri wa Makka, kipande cha mwezi kiko juu ya mlima unaoitwa Jabal Abi Qubais pale Makka, na kipande cha pili kikawa kimedondokea upande wa jabali maarufu katika mji wa Makka, Jabal Quaiqan Jabal Quaiqan wanaona makafiri wa Makka, lakini hawakuamini ndio Allah akasema wa iyarau ayatan yu'ridu na hata kama wataona aya na muujiza unaosadikisha ukweli wa huyu asadiqul masduq mkweli anayesadikishwa na Allah anasadikishwa na Allah kwa muujiza mithili ya muujiza huu wa iyarau ayatan yu'ridu wanapuuzia kuamini ayuridu anil iman bih na wanasema hadha sihrun mustamir huu ni uchawi endelevu huu ni uchawi endelevu tumerogwa kama walivyorogwa waliotangulia wakakataa kwa kupasuka kwa mwezi ni alama ya kiyama iqtarabat saa wa inshaqa alqamar Kadhalika katika alama za kiyama ambazo tayari zimeshatukia kufariki kwa mtume alayhi salatu wassalam kama ilivyokuja hadith aliyoitaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kwamba Rasul alayhi salatu wassalam amemwambia u'dud sittan baina yadayi saa u'dud sittan baina yadayi saa hesabu mambo sita kabla ya kiyama kwa maana kiyama hakitofika mpaka yatokee mambo sita la kwanza akasema mauti kufa kwangu kwa hiyo kufa kwa rasul alayhi salatu wassalam ni alama ya kiyama lakini kadhalik kukombolewa na kufunguliwa baitul maqdis msikiti mtukufu wa filastini بيت المقدس au baitul muqaddas au masjid Ilia akasema thumma fathu baitil maqdis kisha kufunguliwa baitul maqdis na kukombolewa ikawa mikononi mwa waislamu naam hilo lilifanyika mwaka 16 hijiria aliukomboa msikiti ule amirul mu'minin Umar ibn al رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد katika alama قيامة kiyama ndogo ambazo tayari zimeshatokea ni umma wa Muhammad umma wa Muhammad alayhi salatu wassalam kufuata nyenendo na taratibu na mila za maadui wao alyahudu wal nasara wa taqliduhum na kuwaiga watashabbuh bihim na kujifananisha nao imekuja hadith ameipokea alimamu imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه على سيما انتومي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قيل كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك على سيما انتومي عليه الصلاة والسلام تكهي حديث حكيتسمام قيامة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها مباك أموانغ أفاني يلي أفانوا نوات وليتولي قبل يكي ما نمباك أموانغ أويقي اليهود والنصارى والف والفارس وكيونكم بإسلام ونوائق مع أدوي واو wale ambao wametahadharishwa na Allah wasiwe kama wao wala takunu min almushrikina min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia waislamu msiwe kama washirikina mayahudi na manasara ambao wamelimega jambo la dini yao wakawa mapote mapotepote wakanu shia wakawa mapotepote naam angalia manasara leo hii angalia madhehebu yao kuna yale na kuna yale na kuna haya na kuna mengine kadhalika waangalie alyahud naam rasuli alayhi salatu wassalam alishasema kwamba mayahud watakuja kugawanyika makundi sabini na moja na manasara watagawika makundi sabini na mbili naam na kwamba sisi tutawaiga hawa sisi tutakuja kuwaiga hawa na limetokea hilo akasema alayhi salatu wassalam umma wangu huu wa Kiislamu utakuja kugawika makundi sabini na tatu yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja tu wale wana Taurati moja wale wana Musa mmoja lakini makundi sabini na moja hawa wana injili moja wana Isa mmoja lakini makundi sabini na mbili waislamu wana Qur'ani moja waislamu wana Muhammadi mmoja alayhi salatu wassalam wamegawika makundi sabini na tatu wamepita mule mule walipotahadharishwa na Allah la takunu minal mushrikin walipotahadharishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam latattabi'unna sanana man qablakum nyinyi mtakuja kupita njia ya waliopita kabla yenu anazungumza haya kwa hali ya kutahadharisha alayhi salatu wassalam kwa hiyo ukiona kwamba waislamu wamewaiga maadui wao alama ya kiyama hiyo imeshatukia naam wanawaiga kwenye ulaji wanawaiga kwenye unywaji wanawaiga kwenye mavazi wanawaiga wana kwenye kunyoa wanawaiga kwenye kutembea wanawaiga kwenye kuzungumza wanawaiga kwenye happy birthday wanawaiga wale wamesherehekea mazazi ya Isa na hawa wanasherehekea mazazi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wale wamesherehekea mwaka wao mpya na hawa wanasherehekea mwaka wao mpya wale wanavaa rosari hawa wanavaa tasbih wale wana pete ya, ya uchumba na hawa wana, wana pete za uchumba wale wamevaa pete za ndoa na hawa nao eti wanavaa pete za ndoa mtawaiga nyinyi hata lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh mpaka wale mnaowaiga mkiwaona wanaingia kwenye shimo la kenge lenye giza lenye harufu mbaya dogo na nyinyi mtataka mujiingize humo humo jinsi mtakavyowaiga mtawaiga mpaka ambayo hayawezekani nyinyi mtayafanya yawezekane hii ndiyo hali ya waislamu na hii ni alama ya kiyama ayuha nnas ibadallah lakini kadhalik katika alama za kiyama ambazo amezitaja mtume alayhi salatu wassalam intisharu riba ni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 aliyepandwa na mashaitani illa kama yaqumu alladhi yataghabbathu ash-shaytanu min al-mas wakasema baadhi almufassirin hili ni katika uwanja wa kiyama siku ya kiyama siku ambayo watu watafufuliwa kutoka kwenye makaburi yao. Ukiwaona watu wanatoka kwenye makaburi wanaweweseka, mara wanaanguka, wanasimama, wanaanguka, unaona, unaelewa kwamba hawa ni wala riba. Wengine wakasema katika ahlul ilm, hapana, bali hili ni duniani hapa hapa, wala riba hawawahi, hawadiriki, anawaza marejesho kama ana kichaa anatembea anazungumza peke yake anajihadhirisha mara nyumba yake inanadiwa anapata azara nyumba yake imeandikwa tangazo kwamba inanadiwa na benki fulani aib aib fadhaha ya lal'ar ya lal'aib na riba ya mwisho ndogo kabisa enyi wala riba dhambi lake ni wewe umuingilie mama yako hadharani nani analiweza hili riba ndogo ya mwisho ni wewe kumuingilia mama yako hadharani watu wanaona kwa hiyo kama ambavyo huliwezi hili usithubutu kwenda kwenye sakos za riba usithubutu kuweka mali yako kwenye riba ya imma kula ukala riba au ukatoa riba amelaaniwa anayechukua riba na anayetoa riba amelaaniwa mwandishi wa mikataba ya riba na baina yadai saati yadhharu riba kabla ya kiyama suala la riba litadhihiri haya ameyasema mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi aliyotaja alimamu tabarani lakini kadhalik katika alama za kiyama taslimu alkhassa kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah bin Mas'ud aliyoitaja alimam Ahmad taslimu alkhassa kwamba salamu zitatoka kwa kujuana namjua nitamsalimia simjui nitampita hizi ni katika alama za kiyama ambazo tuko nazo taslimu alkhassa kadhalika katika alama za kiyama ambazo ziko tayari alkasiyatu alariyat kupatikana wanawake wanaotembea uchi wamevaa lakini wako uchi kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Umar ابن الخطاب اليتاج الإمام الطبراني كن المعجم الأوسط نعمي حسنيش العلام الألباني رحمه الله تعالى كن باوتكوجا أو أموانك تجليوا آخر الزمان نوانواك نساء كاسيات عاريات ومفاء لكن بعد وكؤوتشي ya imma wamevaa mavazi yanayoonesha ya imma wamevaa mavazi yaliyowabana yakasawirisha maumbile yao na maungo yao ala ruusihinna kaasnimati lbukhth juu ya vichwa vyao wamezitengeneza nywele zao mithili ya nundu ya ng'ombe au nundu ya ngamia ilanuhunna waislamu walaaneni hao muwalaani hao fa innahunna mal'unat kwani hakika hao wamelaaniwa hizi ni alama za kiyama ambazo tunaishi nazo tunamuomba Allah atukhitimishe bilkhitam alhasan innahu waliy dhalika walqadir alayhi walilhadith baqiyatun insha Allah